Kataluniako presidentek independentzia nahi du hobeki bizitzeko, ez mugak ezartzeko edo banderak inpozatzeko. Kim torra? No, e galde egiten didate, zu behartuko duzu muga bat, bandera bat, himno bat. Begira, niri etzaizkit interesatzen ez muga, bandera edo himnoak. Nik nahi dut independentzia, eskuntza hobe aukaiteko, osasun sistema egokia, Katalunia hobea izan dezagun. Ez da Espainiako justiziaz fio. Urtarrelen hasiko da, proso diren politikaren kontrako hauzi, arregarria dela dio presidenteak. No, ez eh, inola ere ez, no nik uste dut Espainiako justizia ezin dela ustelago izan, ezin da, berago erori. Duela urte bete pasa, Katalunian egintzen referendumaren kontra bortizki erantzun zuen Espainiako gobernuak, poliziaren bidez eta ondotik gobernuko kiden espetxeratzea heldu zen. Espero ote zuten horrelako errepresioa galdegin diogu. Parmino baso una sorpresa per mi, fins i la repressió també que va seguir la repressió... Enetzat bai ez da sorpresa izan, ez da represioa, exilioa ikusirik Espainiaren egiteko modua. Alta, bai izan da sorpresa Europako batasunaren jarrera. Europaren erreakzio eza, eskubide zibilak eta giza eskubideak zango pilatzen direnean hori bai izan da sorpresa bat. Aquesta causa general contra l'independentisme, per mi això sí que, ha sigut una sorpresa. Kataluniako independentzia desmarxa ego Katalunian garatu da batez ere, ipar Kataluniak bere erritmoa duela itortu dikuk. La Catalunya Nord... Ipar Kataluniak, es, eh, Balear uarteak bezala, edo Balentziak beste erritmo bat dute. Ez berreina da. Digam, que tenen el seu ritme nacional, diferent del de Catalunya. Independentzia nahi izateak, engaiamendu azkarra galde egiten duela dio. Si volem la independència, Kal, una Independentzia nahi badugu horrek galde egiten du sakrifizioa initz, antolaketa maila handia eta esperantza. Nik Kataluniako herriarengan esperantza badut mm, eta sinisten dut gai izanen dela eta irabaziko du. Al gustat correcta la historia i que guanyarem. Eta irratiko entzuleak ere agurtu nahi izan ditu elkarrizketa honetan Kim Torrak. Una abraçada norma a tots els oients de Euskal Irratiak.